کسی در حال قرائت قرآن باشه و به آیه سجده تلاوت رسی و کسان دیگر هم شنیدن آیه هم باید سجده بجا یا نه اگر کسی که سجده تلاوت را نکه گناهکار است یا نه سجده تلاوت اگر کسی داره قرآن رو بیخونه سجده تلاوت رسید سجده تلاوت در نزد ما واجب هست اگر کسی انجام ندهد گناهکار میشه و نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم سجده تلاوت رو بیخونه فورا سجده رو انجام میداد اما اگر هنگام میخان افرادی هم نشسته بودن اگر اونها که نشستن ساکت بودن شنیدن آیه رو و اینجا بر اونها واجبه که سجده رو انجام بدهم